Jonesan Akzion hildoaren baitan Voix de Fam programan ekoiztutako saioak. beste astebete hemen gaude, gure amapola moriare ekarri dugu, atxaldo nahi Zemos, Zemoz mirari. Ongi, mentxe dugu gure gombidatu da, bai. zemoz. <laughs> Osondo, primeran. Ez da gitur duri zaude, no... Ez, kompainia honian nauta. Ez da demen ez? Ez. <laughs> Ez. Bueno, ba, gure aurkezpentsuakin eh, hasiko gea. Bai, ea, entzulek ezagotu duten, bestela aurkezpenarekin batera ba, egingo dute Miren gaztainaga irundarra da, mila bederatzirun da irurogeita emeretzi garren urtean jaio zen eta arte ederretan e, lizentziatua da. Telebistak askoz ere ezagunagoa bilakatu badu ere, antzerkigintzan lan asko eta ondia egina duia da mirenek, Ander Lipusekin batera antzerkiola imaginarioaren taldekidea izan zen, besteak beste, eta taldean aritzeaz gain bakarkare ba, lan egiten du, adibidez eh, estereo ikuskizunaren e, sortzailea da. Wikipediak dio, astigarragako kulturetxean antzerkirakasle lanetan ere esperientzia baduela, eta pantai handia ipatuz, ete behiruko Martina saioan parte hartu izan du, eta gaur egun, ba, goenkalen e, sartua du burua bulu belarri, azkenengo ba, bi urteetan edo, oker, mm ez miren, Wikipedia nola dabil. <laughs> Ondo, astigarrako ez ezik dena nahiko, nahiko bai. asertatu izan. <laughs> astigarraga, gezurra da. Ez, e, irakasle lanetan ibilian ez, baina astigarragan ez. Astigar, eta Wikipedian, mirari, bai. Wikipedian bai. jartzen zuen, Irurogeita ama bostean eta berak esan dit. <laughs> Ez ez, irurogeita meretzian. Irurogeita jaio. bueno, ba, Hoi, seguro orduan astigarra konbatek idatzi izango dela, <laughs> bai. herria importantzia emateko. <laughs> e, bueno, zerbait gehitu du ja erabaki dugu. Eta lehenengo galdera, ba, zer muz zauden, tesantagio, ba, lehenengo asteko gonbidatuak e, utzizuna botako izugu, naro aiturrik, ba, hause, utzizun, zutzako jakin gabe, zuzinela etortzeko, miren. Zer kalaitzen zaitu? Zer kalaitzen zaitu? Hoxe, e, naroa iturrik utzi ziguna, miren. Zerka, ala, alaitzen hauen, jo, ba, lagunez inguratuta egotiak, e, itxasuak, e, lasaitasun uniak, e, asko asko gustatzen zaien proiektu bat egiten egotiak, janari honak, e, hola xe? Goza pila bat. Bai. <laughs> <laughs> Eskerrak. Eta naroa jakintzunean miren gaztaina gazela gure gonbidatua, esan zun, seitun erantzungo du. <laughs> bai. bai. <laughs> ba, bai, horre izan da. Ba, miren, irundarra zara, baina urte luzez e, Bilbo, eh? aukeratu zenuen eh, bizitoki, eta orain e, gipuzkoara donostira hurbildu zara. E, iri handietan e, errezagoa da antzerkilari eta aktore izatea, Ba, ez dakit zesan, zenier erritxiki batenena sekula bizi izan. Baina igual herri handi batek emate izuna ba, beti dakigun hau, ez? Igual aukera gehiago teatro gehiago ikusteko, badao adibidez bilo batian badao ba, teatro sare ofizialetik kanpo bare, badago jende eta aktore asko proiektu txikiak egiten, eta niretzat hori da bilbok daukan gauza onenetariko bat, ez? Sare ofizialetik kanpo badaukala mugimendu handia edo sare hori sostengatzen duen talde, aktore talde potente bat. Eta bueno, orain Donostia etorri naiz bizitzera 15 urte eta gero aterrizaje emozionala egiten ari naiz leku berrian eta eta bueno, ba ber badaka gogoa ikusteko ja Donosti nola nola moldatuko naizen, ze bertan aktore izatea ere, bueno, ba, zer ez horren desberdina, ere azkenean azortziak banatzen gatu, bai. ez da horren besteak ordu eta minutu, baina, bueno, beti ere, ba, egokitu inberko gea. Mm Pentsatu zu noiz batxe kanpoa jutia Euskal aktore asko juten dira Madrila, ez dakit zure kasua den. Bai, nahi gai horrekin kanpoa oain dela gutxi egon ginen justo estereolanarekin, lanarekin berrek ikusi jadaka Inglaterran egon ginen festival batian. Eta bertan bi aste izan zian da bigarren astean lanian ibili ginen bertako jendiakin da konpainia txiki bat sortu genuen hiru edo lau astetarako. Eta hor bai sartu zitzaidala gogua antzerki aldetikan, ba egualain bat gauza hoendikan ikasteke dazkatenak, iruitu zitzaidan gainea, eta hor ba ez da gitzan, jo, ba Londresa jungo banintze egual eskola pare bat badaudela, horren grina hoi sentitu nun, eta kuriosio bintzitzaidan, ze enun sekula hoi sentitu ez, beti oso euskal herri zalia izanaz, eta naz. Eta Madridekin erlazionatutan horren mamotreto handia iruitze zait oaingoz, beti bada, proiektu bat ba, ez da, noiz bat bideobuk bat bihali berko dugu Madrid ez dakitez. Baina nik uste baita ere, energia behar dezula olako proiektuoi bideratzeko, ba, zure juteko Madridea, ez da ize produktoretan antia jotzeko, ez da ize representante, horren besteko mamotreto ikustet, ba, momentu agotan nahi bere zateatzen zaten zerbait ez dala. Orduan, bueno, noiz bat etortzen baldin bazait gogu hoi, egingo deu, eta bitartian, ba, ba hemen txeketik juko geha. <laughs> Arte derretan eh, lizentziatu azara miren, noiz hasi zinen eh, antzerki gintza lan zen eta erabat hortan murgiltzen? Ba, netzako antzerki da, hola, beti barruan izaneten zeho zer txiki txiki jan intzanetik gogoratzeetena, ez? Eta murgiltzen hasi nintzen, ba, nioguatzen bueno, hola, gauza pinito txiki jakin tageo, eh, karrera erabakitzeko garai nik ikamai arte dramatiko nahi nulain esan nion, da amak ez ez. Eta, bueno, bardun arte bergo txugu, Eta <laughs> hortxe gelitxu gine. Ez du zentzuikan berez, ez? E, <laughs> bat eta beste artean. Ez, bueno, arte tartian saltzan bai. ibili gine, baina, bueno, azkenian nahinun, nainun ze, bueno, bilbora junitzen, eta igual, obeto, ze bertane eh, lipuz ezagutzeko aukera izan, izanun, Eta bueno, ba, izan zanetzako hor horren gantxatu nonik historia, ez? Eh, joan ginian ba, karrerako bigarren urtean, ole lenguan ez dakit, e, udako Euskal Urni joan ginian iruñara, eta bertan antzerki puntatu nintzen, eta gertu zen, ba, kolorez betetako, hile kolore dunez betetako tipo bat, eta eta bueno, beazan eta kursua zoragarria egin zitzaidan, esan zean Bilbon bizi esan dio nun ematen duzu kursua, klasia, kola mm. barre barrenetik ateatako zerbait eh? Eta bueno, ba aurkitu nun azkenean, Mina espazioan zebilen lanean, garai bateko espazio alternatibo bazan, guguen jeinaren zabalerarekin itxizana, eta, eta bueno, ba, hasi ginen, eta bertan jaan zerkiula imaginarioaren hasiera izan zen, ez? Eta ja hortikan, non stop. Antzerkiola eh, imaginarioak ba, bere fruituak e, eman zituen, hori izan zen pixkatzuentzako jauzi moduko bat eh, ez artista sentitzen zineten jada, baina ez da, artista go edo artista libre edo... Ez claro netzako izan zen, nere, nere jauzia zeni 19 urtekin izan zen e, sartu nintzala entorn hortan bapatian, talde hortan, eta lelengo lana, hola, talde handian ingenu lehengo lanak, izan zuen rekonozimendo nahiko fuertia, ez? Eh? Hortzi olibeti poetikoak izan zala. Euskal Antzerkian barruan, orduan, klaro, ni hasi nintzen taller bat iken, eta handik bost hilabete barru teatrotan nenbilen lanian, eta zanko, klaro, meretzi urtekin zan, zer da hau? Orduan, poliki poliki, ba, ni heldu bihurtzen itzan bitartian, e, eh, klaro, hasi batean umemoko ban itzan, nire meretzi urtea pixatu umemokoak izan zian. Eta bueno, ba, ikasten junitzen, bai antzerki jaiten, bai persona izaten bai danan, ez? Dana batea. Eta zure inguruan ze esaten zuten etxean? Batalla kanpal. Bai. Aipatu zu, ez? E, ja arte dramatiko eta arte errantzea bai. hortan ja bazeon. Horra baitzu ez, bazela bai. ja tersilua. <laughs> Ba, bai, e, bueno, batalla kanpal Bueno, beste gabe, a nik ama bat dakat asko asko apoiatu naguena, ez? Orduan, e, baina egila da, e, naiz ta horreon ez madre de artista bat izan, ez? Orduan beti izan miren hartu ganorazko bide bat, zertan zabiltzan. Hasiera batean hobia izan ez, ta nik karrera egiten nitzan, karrera arte derrak zian, ez? Baizu azkenean absurdo keia ez? Orduan, bueno, ni nola nain nainu naitenun, eta bestia kumplitu jenun. Eta titulu batean unian, jadenak pakian, dardun ja buru belarri sartu nintzen nahi nun nortan, ez? Eta, bueno, ba, etxian beti gaur egune, ez da onartuta da onzeo zer. Ea, burua noiz asentatze da alakoak entzun berrat jugo hendikan, ez? Baina, bueno, nik uste horrek indarra ematen di. Gula, bakotxak gure kondizio da kagula, eta nire kasuan horrek, ba, eman ditela baitare... Igual, ba, hoendikan gogo gehiagoz gauza hartzeko zea, ez, indarra titulua atera nuen, esan duzu zer dago apal batean zerbaitetarako alio izan dizula sentitu duzu edo alderantziz. tituluak beak ez zertako, ez? Bukio, karrerak bai, ze azkenian ez da karrera bakar bat, ez? Igual gaur egun azkaten lagun ikonenak karreran ez autu nitun, e, eta bueno, karrera bertan maisu potentiak izan nitun, eta bueno, artearekiko ere beste azkenean dana, atorkizu ondo artearen barruan zaudenean, da estetikoki, hainbat, ba ez dakit, ez? Gauza asko ikasi nituela bertan, baina claro, titulu aldetikan ba orain arte bai, geo bateaki. <laughs> Geo, e, eh, antzerki asko egin dituzu, baina e, azken nola senatunetako bat errautsak izan du da. Errautzen errautzik gehatzen da. Errautzen errautsak. Ba, hombre, errautzen errautsak izan da, ba, lako bizipen fuerte-fuerte bat bizita geoko, ba, sentxazio, satisfaktori joi, ez? oso potente izan zanetzako, gauza asko ikasi nitun, e, zazkenean lanin ingenun, ba, persona batzukin oso bideratuta dakatenak beraien proiektu personalak ez adibidez lepetit teatre depeneko e, fuxa nahiekin ibile ginean, e, e, dejabu panpin laborategiko jendearekin eta arte dramarekin batera, eta banetzak oso esperientzia potente izan zen, ze euskerazko lan batekin horren beste aktuazio inalizatia, e, publikoan aldetikan harrera oso na jasotzia eta bueno, ba holako lan lan basati bat eiteko aukera beti da gozagarria aktore batentzat. Aipatu dugu e, antzerkiola imaginarioa, zazpi zineten e, bertan ez da, zazpi lagun, buru belarri hortara bideratuak, eta hori amaitu egintzen, ez? Mirarik du errautzen e, errautxak eta Eh, zaila da azkenean zazpirekin batera lako e, eh, zako handi bat edo makina bat martxan eh, mantentzea? Bai, oso zaila da. Ze azkenean guk adibidez antzerki horrela imaginarioan inguruan jende asko asko zeon igual baginean illa hogei aktore, e, musikoak baziden estenografia ez da izer, eta kooperatiban barruan, enpresa barruan zazpi pertsona ginen. Baina, klar, zazpi pertsona horietatik bakotxa zen bere errealidadian. Azteko jende gehiek eginean ere iritziz, baina bueno, hola izan zen, orduan oire izan behar izan zuen hala. Eta bakotxa oso momentu desberdinetan, bai vital eta bai personalian. Orduan, klar, oso zaila zen direkzio berdinean arraun itxia, ez? Oso zaila. Eta emaitza bezala ikusi zen, bueno, bazkenean bukatu intzala, ez? Mhm. Mm. eta honetan egera zure antzerkilari bizitzaz, eta e, emakume izan da beste modu batean bizitzen da dena, beste perspektiba batekin, baldintzatu zaitu inoiz emakume izaterak e, ba, proiektuetan parte hartzeko edo aktore lanak egiteko, berdintasunean tratatua sentitu zara? Mm, alde batetik han nik usteet, bueno, e... a ber... Pentsatu behar da. Bai, eh. pentsatu behar da, beti ere. <laughs> Nik badakit, oza, nik adibidez, duela bost bat urte, edo lau bat urte, bost urte, edo lagutxe gora bera, bai sentitu nuen eh, nolabait, mm, igual emakume izatearen, ba, e, eh, emakumea aktore izatea, bueno, nekazua ni aktorea nahizelako, eta emakumea nahizelako, iritsi za momentu bat, don nolabait begiak zabatu zitzaizkian, edo begiak zabaltzeko behar bat izan nun. Eta bai konturatzezea, e, garai bater arte lan gehienak e, gizonezko zuzendariek zuzenduak izan direla, gizonezko idazleek idatziak, gizonezko musikariek e, musikatuak, orduan bai bizi izan ditu dela egoera asko non gizonezkoak zeuden e, proiektuen buru. Eta eta bai nekatua sentitzen hasi nitzala eta eta bai nabaritzen duzu ba, ba hola haserre interno puntu bat bezala, ez? edo barruan dakazun aserre bat. Baina bada, bai lan aldetikan, eta bai igual nik ustot emakume bati begiak irekitzen zaizkioneko aserre hori dala, ez? Igual, begiratzen dezula, barrenera, e, badagola hor zeo zer, isilia, e, oza, isil, isili gordea dagona, eta zegatik ez dezuzuk proiektua diten, zegatik ez dezuzuk idazten, zegatik ez dezuzuk proposatzen, eta ikusezu gaina zure inguruko neskek ere, bueno, batzuetan bai, baina eske oso gutxi diela, eta nire buruei behire asko kostatzen zaizkidala gauza asko, eta orduan hor pentsatzen zuzte, kristo gertatzea hemen, ez? <laughs> Ta jaske, basta ja, eta bueno, ikustezu losa handi badala, gaur egun oendikan kostatzeana, eta nahi nire buruakin kostaitxe baina ja, behin begilak zabiliazkazunean, eske ja gozatzuk intolerablia, dia orduan, hortikan, da nik dela norberan begira dago irekitzen astean, ja gauza batzuk ja, etxuzu nahi. Mhm. Eta bueno, ez da erresa zure atzetik e, datozen e, gazte horiek badakate begira da hoi, edo beraien denbora behar dute e, konturatzeko? Jo, pff, nik, nik oendik denbora behar dut begira du zabaltzen jarraitzeko askotan ez, baina nik igual adibidez estereo lanakine e, badakala igual generoaren inguruko ausnarketa bat ez, Eta lan horrekin nik konturatzen inez padaola Euskal Herri mailan desde luego eta nahiko gaztetsuak dien batipat nesken artean, igual lana programatzeak orduan aurkitu izanaz jende batekin, ba esnadaola eta grina batekin nik igual emeretzi urtekin enakan, enakan zea horrekin ez. Ni igual etorri zait, mm, ba hogeita zazpi urtean azkanian. Eta nik ikustea ja, ba, ba, jendia, ba hoi gaztio, asko ze gaztio ni baino, nik, nik, nik nik e, zea esnatzea hau izanu baino lehenu ja esnatzen nahi dana. Eta jonei nahi horrek asko emozionatzen hau. Estereo aipatuzu mirene, eh, zure sorkuntza bat da, eta bertan e, hainbat estereotipo edo hartzen dituzu, hainbat rol emakumeari lotzen zaizkionak edo egunerokoan, hori ze izan zen zure aserrearen argazki bat edo emaitza bat? Bai, bai, izan zen... E, Gainea beti dak, beti nakango gua aber ba zeozein berkoet nike aber nike bak zeoze kontatzeko ez ba miren animo animo 10 urte pasa berri izan zian hortako eta bueno bakotsak bere bere tempua daka ez baina egile esan beitununean pixkat barrenea kuriosua da zikan Artederak egiten hasi nitzanean ni goatzen az nola lehen urtean ikusi nun liburuska txiki bat eta liburuska txiki bat za nola artista frantses baten austu frantzia zela Claude Kaundala. Eta beha da, ba, zan, bigarren mundu garran egon zan emakume bat, argazkilaria, dramaturga, oza, danatik danetik egiten zun, artista, bla, bla, bla, bla, lesbiana zan, bikote bazakan, eta bueno, gauza asko oso transgresoriak bere garaiko, ez? Eta nigo atzenaz, nola, bere argazkilak gabeia zein zan, eh? bere argazkilak ikusi nitunean, jo, ba, eontzela hor magnetismo fuerte bat, eta batez ere bere argazki androginoekin, baina aukarrera zizanean. Igual horrek ezakan lekuikoan oendikan, ez? Eta handikan ez da izen bat urteta, nire lan hori itxeko gogua sartu zitzaidanean, argazki joiek etorri zitzaizkian burura. Ez orduan, bazeon honor aziren bat nondikan sartuta, eta oso politia izan zen ikustia. Eta argazki joietara jonun berriz ere, eta irudi androgin hoietara, eta batez ere, Neri gustatzen zitzaidan asko emakume horrena zen nola permisu ematen zion bere buruai identitate askotara jolastekua, ez? Eta bere burua zabaltzeko igual, ba, bai mutilez, bai erdi estraterrestrez, bai e, neska oso neskaz, edo zirkoko harri jasotzaile alako, bueno, harri jasotzaile baina hola pesa jasotzaile batez e, eh, mozorrotze zan, oso emakume interesantia zan da. Zatia, jo, kego da, zure buruei permisoi ematia, Ez azkenian geha, gea, ze gure buru askotan murrizten dugu, ez? Zer da miren zer da itziber ba? Gauza pila ba gea, zer da mirari infinito? eta nahi dugun guztia. Orduan horren grina sartu zitzaian da estereokin hori hasi nintzen lantzen, ez? Eta placer bat izan da. Batez ere igual nere buru ikustia, ba zer nahi dut niko Ez zuzendari batek ze eskatzi izun behar dela horra batentzako, ez? Ze personaje nahi ez uzukein? Jo, ba gizon batena, ez da, da ber nolako gizon hartatzen zaien. Eta bueno, hortxe, eta ez da gure ralfito, ez? Eta bueno, ba, asko dizurtatze, eta emakume batena dagona totalmente desfesatuta do. Ez da, fantasia hori edazkazuna hor ganbaran bateatzia ba, eta fisikalizatzia, ez? Alegia, aukera, e, aprobetxatu duzu zure bizitzako paperak sortzeko, ez? Bai, o nere bizitzako aserre horrei, o alde ilun horrei zebeti esateia, eta jo, miren, ze iluna da, no, ze estremua da, no bueno, ba, oira ateatzekoa, aserreoi ateatzekoa, zazkenian aktore bageare, eh, eta espaldin badegu erabiltzen gure, gure sortzeko medio hau, barruan dakagun hori ateatzeko eta garrasilei botatzeko zertako gea, ez? Eta orain, miren, aktorak beti izate pentsatzen, sortzen, Bauzu zerbait buruan. Bueno, esan daitekena ze gehienak ezin izaten dituzu bai. esan. <laughs> Bai, guk bai, bai. Ola norberan lanadienak dienak bai. Gero egila da, betez da bueno, ber, azkenian bidaian bukerare iztegan eta benetan lan hau ateatzean. Zekan, igual, egoten dira lanakola bidetik elitzeienak, ez? ze bueno, baina kaso huetan adibidez, bagabiltza pentsatzen alde batetik banabile durangoko Xabier Agirre musikariarekin, lanean, baea, bueno, klaro, elkar lanean, pentsatzen dokumental bat egin genezaken, ea alde batetik bueno, baitare umek lan egiteko orduan ipuin kontalaritzako zeozerritia musikarekin bateratuta, bueno, hortxe gabiltza proiektutan sartuta, bueno, buruan, ez, hori indikan ideia die. Eta beste alde batetik an, eh, e, erika hola izolakinea asigia pentsatzen, e, eh, alako ba, txiki bat sortzia e, ba ba, ean muitzen Euskal Herri mailan daula, pixkat, e, baitare generoaren asuntuak, ez dakit buru belarri helduko ditugun, baina bai presente egongo direla, eta bueno, ba, elkarra lanean zeuzeatatzeko, bai biliko gara lanean. Lehenengo geldi alditxua ingo dugu, zurire eskatu izugu, pikanta aukeratzeko eta fiberrei. E, lehenengo, ah, no, bai. <laughs> e, aukeratu taldiana, e, zertikana abesti hau, Ba bitu, bi kanta aukeratzeko esan diazute eta esan, bi kantabek ez diola emozionalki ezer importantean etzako sasin izan pentsatzen olako mhm. zea signifikaua zakatenak da. Hau dira pixkatola altuntun aukeratu ditut. Efeberrei e, eh, oso presente egon da e, abesti honen bideoklipa e, azken aldi honetan bizitzan zebiligia baitare audienz musika taldearekin bideoklip bat egiten azken aldi eta e, gure referentziedako bat hori izan zen, ez nahizak gero emaitza totalmente desberdinatea dan. Baina egile esan, abesti bat izan zen, eh, sorpresa bat izan zen lanetzako, eta gustatu inzitzatzena, ze badakaulako mezkla bat elektronika eta kanto e, eh, kanto indioekin bezalako nasketa badakala, baizu, ba, gustatu zitzaidan, agrazi jaintzian, hasi que hausetaz zitzaidan. Ba, hoxe, entzungo dugu. Hala, gustatu. Gustatu. jarraituko dugu, pixkanaka, pixkanaka, telebista iburuz itzeiten jarraituko dugu, miren. La kaja tonta. <laughs> e, eh, La tonta kaja. Azken aldian, bueno, telebistan ikusi zatugulako, ez egit, ezagunagoar o intzean, e, eh, aurre iritziak aldatu zaizkizu, telebistan lan hain ondotikan? Ba, mm, ikustezuna da, nik batez ere, bueno, ja, Garai batean egon oso telebista lanikian kontra, egola nortan, itzan hortan ez, ba, antzerkiarekiko nakan irudi hola, ez dakit, romantikoa esan, ez da izesan, baina banakan alako prejuizia ondila telebistakiko ez. Hombre, nik telebistarekiko badakat iritzi bat, egia esan askok dakaguna, balaka jatonta esan doitzi berrek, ez? Eskapatu zain. Ez da, gila da, <laughs> eske ados na, nik seguraski telebista gauza asko zere kreatiboago bat izan leike, baina ez da eta hori da errealidadia, netzako ez. Eta bueno, baina negile esan e, deskurritut sorpresa handirako e, lantoki bezala oso lantoki ederrare izan datekela, Azkenian, ze persona zinguratzen zen dan importata importantia. Zanetzako kalen aurkitutena, eta Martinan bere garaian eh, aurkitu nuna, egile esan bi proiektu hauetan zorte handia izan dut, ba jendiakin, egile esan. Adibidez, kalen, oain ulertzezu ere, zatikan, irautzen duen, emberetzi hogei urtealako histori batez, edo jende oso jatorra, buru belarri sartuta, eta egunero, ba hoxe ez, landa, landa, landa, lan, proiektua aurre Eta gero, da, aktore bezala, ba netzako gozada bat izan da, ze aurkitunaz, adien desberdinetako jende askokin, ofizioan sartuta da ona, eh, ensaiatzen, zea, hainbat esten aurreateatzen da, netzako gozada bada eh, hainbeste perfil desberdin ikusi, ez? Azkenean, aktor izateko modu asko daude, eta, eta gozada bada abanikuei aurrean izatia, eta goen kalen hor ikuste zuaitare abanikuei pixkat, ez? Mhm. Antzerkian ari ezareten hori, bueno, batzu ibintzat, eh, entzuten zaizue, ba, telebiztak eh, segurtasun ekonomiko bat eh, ematen duela, antzerki gintzak beti ba, bueno, emango du ere, baina ez horren beste edo sufrituagoa da. Bai, netzako jo, zentzu hortan, zentzu hortan da gozada bat, zeakazu egila da, egila da, ba, dakazula tranquilidade hori hilabetero dakazula zure soldata. Eta bueno, igual ba, ez da gindola, esan, igual amabi urtetan ziar horrek nahi ez dit horren besteko ba ez dakit, e, zegon kortasun horrek ez dit horren besteko zea sortu, baina bat batian iritsi da momentu bat, ez dakit, adinakin ozer, ba, bat batian bi urtez, bi urtez, alako estabilidade ekonomiko izatean etzako da, gozada bat. Eta nik asko, asko, asko eskertu, eskertu dut. Mm Baina bitakon bat aukeratu behar izan ezkeo? Antzerkia edo telebista? Beti galdera gutxi guzu, eh? Ez que ikaragarria. Bai, klaro, eh? <laughs> nik, a ber, argidak atantzerria <laughs> aukeratuko nukela. Ze, azteko argita garbi gainean, zeikan sormen aldetikan, eh, bueno, e, segunda ze proiektutan, baina mm -hmm. sormen aldetikan askatasun hori, e, telebistan ez dakazu, zer ritmo badao, laniteko modu badao, produkto konkretu baten bat, osea, baten barruan sartu bertzea, orduan, klaro, azkenian mundua bukatzea ardaola eta batekin gelitxu gero aldi maraz, orduan antzerkiak ingelitxu gero <laughs> Egoera hortan. Eh, bai, baina ni az pertsona bat nire iritzia da e, ez da hola zertan bat aukeratu behar. Mhm. Eongo da jende hori pentsatzen duna, errespetatzen dut, baina nien agorrekin ados. Azkenian da, danetarik egin dezakezu gaina aktore zaren einean aurratatzea ez da bat erresa eta eta momentu batean telebista egiten bazu primeran, geozini egiten bazu primeran, teatro egiten bazu primeran, ba, bakotxak ikus dezala zer nahi du nahi, da hor aske sentitu ez? Berba da inoiz, eh, aktore izan ez garen ontzat, ez gara konturatzen e, eh, zez berdina den edo, behar bada ez da, inoiz berdina, e, eh, baina ba, filma batean egon, edo telebistan egon, edo antzerkian e, egon, zuke batak bestea zaket, aberastu dizu edo ikasi duzu naiz eta esperientzia asko izan antzerke gintzan telebistak eh, erakutsi dizu? Niritzi nintzen goen kalea eh, nahiko izututa zentzunanakan ritmo ondila zela bertan lanian, ez da izar izar, eta egile izan zen, bapatian, e, eh, goatzen az lehengo esten ustu gaine itzi harritu nukin grabatu nunean, e, sentitu nun, jo, miren, bat, bakazu, klar, bat, erdera zertenen tabla, soi ez, Ba, bazka zutablak, ze, etzea, ez, horren urduri jarri, atea alizan dezu horre, orduan, ikustezu, hombre, azkenian e, gauza berdina dela, ez? Baina, klaro, ez daka zer ikusilik, ez daka zu publikoa zuzenian, zure gorputzan eote horrek ez daka zer ikusilik teatruan da telebistan, eta oso desberdina da, zinean ezin dizute esan, ze tamalez oindikan ezin izan dut ezer probatu, eta gogo asko azkategia esan. Bueno, hemendik deialdi jengo dugu, hemen dik deialdia bai, bai. bai. izugarrizko gogoekin, ez? Baina, bueno, nire etorriko da, etorri berbaldu, eta bestela aurrea. Baina, bai, noski desberdina dela. Baina, eta... azkenian aktoria zea, eh, medio desberdinetara egokitzen. Eta zuzendari lana egingo zenuke? Ba, noski, bai, ez oso gustura. Sortu ba, filma? Ai, bai, poliegi, poliegi. <laughs> Amar urte behar izan proiektu personala itxeko nire tempua. Bueno. E, miren, zukoen kaleko jarraitzailea izan zean oiz bait, eh, ikusi dezu? Asiera, asiera, asieran. Asiera, asizanean, egon itzan, e, eh, iruz, urte, hola, iruzpala urte, egon nintzen, jarraitzen. Eta gio, erabat deskonektatu nintzen, ze egile esan, enaz oso telebista zalian, iren ere egunerokotasunean. Eta azkenean bertan. Azkenean bertan. Eta bertan zaudenean ikustezu, eh? <laughs> bai. Ba, nun bukatzen da muga hori, ez? E, telebistaren hau da, e, ospetsu, telebistaren ez, da, telebistak ekartzen dizuna e, askotan. Traba egiten dizu ospeak, e, gelditzen dituzte kalean, edo jendeaz da usartzen euskaldunak lotxatiak omen gara. Eskerrak, eskerrak. Zenbat e... harritu dia e, aurdu honetzea lehon ikusita. Baitare, bai. ozen bat, mezu iritsi zezkian, jo, mire, zorionak enekin jen! <laughs> Ba, Jolin, bueno, oendik ez, gustatuko ditzenak, baina oendik ez. Ba, aberregila da, asko respetatzeutela, igual nabaitzazuk alian, ora, tak, tak, batak beste bitu, bitu, zea, moja, joen jaleko moja, ez? <laughs> Eta ba, ez ditola, ez ditu molesta gorrek egia esan zikan, azkenian jendia jatorra da, oza, ez da zein horrela inpresentable batekin aurkitu egile esan, ez ez martinakin eta ez, eta ez goenkalekin, kalekin, duen ez da molesta, ez dit molestatu honek, bada fenomeno kurioso bat, hori egila da, eta nire nahiko lotzati jana zegun erokotasunan e, bueno, ez da zupen, aurrea, igual da, aktoria zea, telebistan lan nientzu, apetxuga, eta jazta. Baina, bueno, oza, erosu ez zala izan hola inkomodua. Eta zure burua ikusten dezunean monjaz jantzia eta ba, parre gure handia hasieran. <laughs> e, <laughs> eta opestakit. Bueno, nahi izan zioten, moja izan, eske, nik batzen ez gaina primeran kastina inunian. Nik kastina guan itzen itxe jakingabe zer nintzen. Eta papelian jartzezun, ez zintzaitut maitxet, ez da izert, eta izert, alakoa germanekin izketan. Eta nire, olatzu behar bidei, baina zatekan, kele pasa, esaten nioen nik ez? Ba, mojadala no me jodas. <laughs> o sea, ¿quién me lo iba a decir? Eta ya esan, bueno, ya, moja baldin baga ya esan hartu ingoziatela, ba ya, nahi nun, abituakin inta dana, o sea, arte. <laughs> Claro, bai, ez oi ondo sentitzia zer ez? Eta bueno, ba, oso bitxilla da zure burala ikustia, baina bueno, aktoriak oi juta gaudezea horta, ez? Aktorean munduan muitzen zaretenean, eh, Lan egitaz gain, gero ere, zuen artean egoten zarete, badago Euskal Aktore Klan bat edo kuadrilla bat edo... Daude, Euskal Aktore Klan desberdinak egia, esan ba, igual... Guazen, guazen esan kontatu. kotilero, kotilero. Kota A beti da, ozak, ba, ba, medioan gauderon, ba, kompainerismo hori ez. Gero egia da, ba, daudela Euskal Antzerki mota desberdina daude, telebista dago, orduan, Ba, jendeak hartzetu bere banderak, hartzetu gure banderak, garai batean bandera badakago eskuartian, klar, ba, zeak guztitan bezala, ez? Eta, eta bueno, ba, ba, askotan igual, ba, ez dakit, ba, herriak asko jo baita, igual, ba, Bilbo maldin bat zaude, eta Bilboko aktoriak, eta ba, elkartze zeapotea bat hartzeko, azkenean, ez? Ba, herriak bertan urbiltasunak ematizkizun lagun artea sortzen dien lagun artea, eta bueno, hor, Baina egia da neire asko-asko gustatzen zaitela, teatrotik kanpo dagoen jende jendiakin gelditzia. Mm -hmm. lagun asko dazkat teatroakin zer ikusi ez dakatenak. Eta, eta me encanta. nik egia da, nazela pertsona bat behar detela baita, teatroa teatrua gustatzen zait, eitea gustatzen zait, et, e, ze interpretazioa mundua eta, eta bar, eta bar, baina nik behar dut bizi baita ere hortik kanpoa. Mhm. Osa, planak, egin eh? beste elkarrezetak izan, ondartza jun, e, eh, fantasatu ama izatiakin, ez da izer, nire bikotia, nire ama, nire familia, nire... Ta nik hor behar dut deskonektatu. Ta asko disurratzen, deskonektatzen. Eta jendeak esaten duenean aktori izatea errexea dela, paper bat ikia, nik egingo nuke. Zuk ze erantzuten jozu, ez dakit, oi noiz behit eh, esan dizuten. Ez zede sekula esan, oi? Baina, bueno, oi esango balun hor bat esango nioke, bueno, aurrea ba, animo. <laughs> Animo hasi hasi. Nik enuke ingo, eh? Nik ez dut balio saiatu izan donaz baina... Baina nik anima ez zaizu gainea, eh? Osa, azkenian antzerki erramenta, bada, ze, naiz eta aktore izan, erramenta ondila izan daiteke Niko aina dibidez, gogo asko, asko dakat, eh, alortzeten, ez urten aurrengo urtean, Zagitola, berrogeita marurteko emakumia nola talde potente bat gusatuko litzaiak hartzia eta antzerki talde bat sortu, beraiekin antzerkia bezala hartuta, ba, pixkat emakumetasunaren inguruko bat gai Du, Orduan, egia da netzako antzerkia arte bada, et lantresna bat ere bada, norberaren zako, e, ez dakit, oza, balore handiak ere sortu ditzazkela pertsona mailan eta gizarte mailan. Eta entzun izan duzu antzerkiko sarrerako oso garestiak direla. Jo, bai, entzunta eta bai, eta pairatu ere bai. Eta bai. zer diozu? Zer esango izu ba? <laughs> ez desesperatu. <laughs> bueno, ikusgarria mirene guantxe jarri hona horpegila. <laughs> ez que ez dakizu bazok hartu, o... No, azkenia hori da, ba... Alternatiba bitzen izan nik, nik adibiz estereo muitu dut, estereoren sarean Zerki sareat gaztetxeak izan die, eta orduan zertzu hortan, ba, gaztetxetan asko muitu gea publiko urbildu berri urbildu al izanda, ez ditu sarrera garestiak ordaindu. Orduan, bueno, alternatiba bilatzen astentzea, baina negia da, adibidez, ba beste antzerkilarekin, ibiligarenean, ibili garenean, ba adibidez, orain dela gutxi Vitoria Eugenia batean ibili tantakaren azkenarekin, osea tantaka ez barkatu, bueno, tantaka ta kukairen arteko lanaren azkenarekin, gaur ni az, Batzutan palu emat dizula laguna izatea dizu Vitoria Eugenian gaude. Gaur ez izula, ez da ez daizen bat diru ordaindu berdan, ez igual bazoden palkoak 20 piko eurokuak. Eta, ba, da lotzagarria, eta ez du bate laguntzen, desde luego. Egia da gero, e, Euskal Herrian, beti gaude ba, festa bat antolatzen, ekitaldi bat antolatzen, eta e, bueno, nik esango nuke zorionez ere ba, batzuk eh, eman izan zutela bere garaian ba, urrats bat esatera moni aspertu naiz doainik helan lan egitera, nire lanak zerbait balio du eta hori ere pixkat naiz eta herrikoiak izan prezioak eta eskuragarriak e, zuen partetik ere bada urrats bat e, lan hori errespetarazteko, ez ez dela zuen poltsikoa aberasteko, baizik eta ba, behar materialak ere eukitzeko, baliabideak, ba adibidez, fokoak edo dena delakoa. Bai. E, hori nola hartua dago gaur egon? Bueno, badanetarik, nik uste dut alde batetikan e, aurkitzen dezu, ba gizartearen zati bat kontzientzia hartua baduena eta beste zati egia da azkenean e, <laughs> Gero, eskestak ez? E, eskerra gainera Euskal Herria da e, leku bat mugimendu asko dagoena, e, gazten mugimendu izugarria dagoena, baina klaro, egia da askotan eh nola lasunatuko duna munduko respeto guztiarekin, baina egia da badaudela 10.000 kausa azkenean mm. doainik sartzeko ba lana itea eta e, iristen da momentu bat, claro, ez eske ezin dut, osea ezin dut nonbaiten limitea jarri behar dut, Ordun erabakitzen zu igual ba espazio pare batetan edo ekintza pare batetan zure lana doainik egitea, baina egia da ezin dela beti doainik egin. Eta hor ere, bueno, ba, sortzen da elkarrizketa bat, e, bueno, ba, antzerki gilea eta, eta kontratatzen zaituen horren artean, ez? Bueno, kontratatu edo deitzen dizun hmm. taldearen artean edo deitzen dizun gaztetxearen artean edo, bueno, ba, Ni naiz orain dela urte asko leku batean esan zigutela e, ez dakit nola izan za baina iritsi ginen eta bueno ba e, iru ginen lanea jute ginenak eta ez dakit ez dakit oso ondo zenbat eman ba bilbotikan x lekura ez ba atori e, ba igual ba Eta hor gure gure gure mm, akatsa ere izan zen, zikan guk ere askotan dakagu alako lotxa hori dirua hitz egitekoa. Baina bueno, ikasten dezu urteak aurrera joan ala ere bai, alde batetikan ez dala txarra momentu batean talde batea itzen baldin mazatxu diru zitzeiki alde zaurretikan argi guztia, minimo batzuk izatia, ea betetzen dan, ea, bueno, nik uste dut dala gai bat, ba, poliki-poliki guztio kontzientziatzen ari garenak. Ze garrantzitsua da, azkenean, ba, azkenean ez dakit, ba, diru hori behar dugu bizitzeko, jaz materialetarako baizik eta ba, eu, hilabete, hilabeteko irure iristeko, ez? Hor, inorrek ez du zalantzan jartzen iturrien batei edo mekaniko batei hainbeste ordaindu behar claro, zaionikan, bere lan egiten dulako, hmm. baina artistak, ba, por amor al arte, lan du zuten ez, ba, bai. igual ez? <laughs> ta segurenik igual iturginen bat, intzuten baldin badu esango, bueno, nikin inberri zaino dalako favore pilu bai, eh? Seguru bai, ez azkenean ikustet, ba, amorra alarte dakagunean, gu iten dugun hortak horrekiko or, maitasunoi dakagunean, nola plazerrare badan guke gure buru ematen diogula opari joi, ez beti dirua don lekutan, ez? Baina egia da, jo, e, ba, minimo batzuk eh, batzutan mantendu behar dituzula, zebestela, zure ez tranquil, ez dezu ez zaude ados gertatzen nahi den horrekin. Eh? Eta nik uste otorre, guztiak guztien artean ezin bergeala pixka. Jakinarazi, lanak zerbait balio dula, minimo bat badare, balioi emateko, eta bueno, pixkate kulturai bere balioa eman. Elkarrizketan aurreagoa, eta bigarren abestitxo bat entzungo dugu, eh, hot chip, over and over. Ongi esan aldut. Oh, bai. da, beto. Gu baino, beto, mirari. <laughs> Zertik abesti hau? Gaur nator, gaur superficiala abesti errazioa duta. Ba, oberan da beste hola abesti tekno bat, hola da nik bere garaian oin dela urte asko ezauturun Bartzelonako zean, e, sonar e, jaialdian, eta da talde bat errekomendatzetela hola dantza, dantzaldi eder bat botatzeko, hot chip, udar, udaran gaudela, gozatzeko, hasi que aurrea. Da ba, gure entzuten dugu bitartean dantza saioen, godu gu. Primeran, dan. dan. <laughs> Hementxe gabiltza musikakin aurreatatzea. Mirari gezurtera bada, ze ez du dantza egin, komunikatzei egu, ez zula bat dantzik egin. <laughs> bueno, esan da, gehatzen da, horrengon ez dut gezurrik esako. <laughs> e, eh, musikakin nahi gala, eh, asko klotzen sagarroiko abeslari bezala. Nola guatzen zu e, zure bizitzako etapoi? Aventuratxo bat bezala. E, aventura politi bezala e, izan zen, baola, eske azkenean norberan izaera da, ez ni animatzen az gauza asko itxea, eta bere garaian ezekiel antzez lan egiten eginean lipuz dabilek e, sagarroi musika taldearekin batera, e, Martxel Mariskalen e, novela taularatu genuen, eta bueno, ba, ba patian, ba zea, bani nidan zaitxia eta asko gustatzen zait, eta bueno, musika eta anima animadanaz. Orduan, abe, oikusi zuten, da esantzean inigo muguruzak zen, miren, animatzea pasea korista o sea, ba taldeke eh, taldien parte, hartzea. Eta claro, nik adibidez, eska ta rigita, eh, ez bat ere nere musika gogokoena, osea hoy Baina, klaro, behaiek horren jatorrazian, eta nik noiz izango nuke mikrofono batekin, zera, yeah. esteratu gila, aukera, oi ez? <laughs> Txiki-txiketatik hor, izpila hurrean poligrafoakin, ba, beti, zera, oi ez? Hortu nazkenean, bueno, ba, ametxau bete beharko edo, ba, aure, bai. Eta, bueno, ba, bai ezko esan eta ir urte zirauntzu, baina, bueno, ja, iritsi zan pixka bere topea, e, bueno, azkenean gauzak bere denbora dakatelako, eta egia esan, ba, gordetzezu, bain laguntasuna, ez? Eta alde bezala, die, vamos. <laughs> pasada bat. Eh, miren, eh, ez dakitala konsideratzen zaren, baina Euskal Kulturgintzako kide zara, Euskal Antzerki eta aktore gisa, eta, bueno, azken aldian e, nahiko aktualitatean dagoen gaia da, Euskal Kultura nolakoa den, tradizionala dela, tradizionalistak garela, eta zuk sentitzen duzu, ba, azkenan berdintasunera bidean eh, garapen bat eh, beharrezkoa dela ere kulturgintzan, ez? Gure kultura euskal kultura aski tradizionala da eta kosta egiten zaigu beti ere ba, galduko denaren beldurrez edo ba, garatzeari eh, ateak e, izten dizkiogu. Hori somatzen duzu aktore lanetan? Mm, hombre, segunda zelan egiten dituzun beti daukazu, ba, arrera onagoa edo arrera e, eh, ez dakit, bueno, ba, nabaitzazula publikoa ez dara horren beste egia da, a ber, baina eske, Euskal Herri mailan eta Euskal Herri kanpo ere beti dagoan antzerki alternatiboa edo lan alternatiboak edo asko arriskatzen dituzun lana, e, igual ez dala publikoarentzako irakurterraza eta bueno, nik uste eske nei adibidez, nei barruak eskatzeit, ni ustut nazela pertsona bat berez, kostatzen zaitela, e, hola, ez da inola esan, ba, asira, bat, asira batean esan izkizuan bandera horiek eskuan hartzea kosta itiez zain nahi. Osa, e, igual, ez dakitze banderan azpilan eotea kosta itiez zait, osa, ez da nere, nere, natural, nere naturaleza, ez da indola esan, ez? Orduan, nik dakaten behar bat da, ez dakit, ireki, ireki, ireki denbora guztian. Eta, bueno, ba, tarteka, deskantxatu, baina baina ez itxi. Orduan ez Orduan ez dakin dola esan, ba, publikoai beti etorriko zaio ondo, desde luego eskura espazio alternatiboak izatera, e, gaur egun adibidez gaztetxeak dira, netzako espazio horiek besteak beste, Bilbo badago fundizio areto ere bai, orduan espazio alternatibo batzuk edo bestela teatroak ere irekitzea programazio alternatiboagoetara, ba, non sormenetan arrisku gehiago dagoen, eta horrela, bueno, ba, ikuslea pixkat oitu, e, beste kodigo batzuetara, zeren nik uste dut, E, sortzaileok askoz ere gehiago gozatzen duguela, dugula e, lanan benet, lanean ba, e, sartuta benetan bilatzen dugunean edo arriskatzen garenean edo ez dakit eguneroko edo betiko e, formulak betetzen baino, ez? Orduan, bueno, danetarik egon behar du, ondo dago danetarik egotea, baina kao, nik adibidez, niri sortzaile bestela guztain bilatzia gauza berriak, ez? Bueno, gila esan denetarik itxak guztain zait, baina bilatzia ere bai, teirekitzia ere bai. Orduan, oitxun behar da publikua. Mhm. Eta aurrea beira, e, nola ikusten zure etorkizuna? Ba... Igual tripatxo batekin, <laughs> ez dakit. Aurrea ez dakit momentu hauetan tarteka nahi beti krisialdia esatez ezkit, esateta jama, hau sostenibilia izangoa, zer eraberian ikustet e, jarraitzetela aktore izatean grina honekin, baina baitare gaur da egun bat non gauza berriak ikasteko goguak e, bazkat, ez dakit nola esan ez, e, bakat oso interesatuan nago, e, ez dakit esan edukazio berriekin, sormenaren aldetikan, ba, edukazio berriak edo edukazio alternatiboekin, badago hor edukazio kreatiba, arno esternek eramaten duen mugimendua da edukazio aldetikan, e, eh, psikomotrizidadea, hortik anabil, gorputza, sormena, antzerkia, e, eh, ezkuntza alternatiboa, orduan guztiontan ere badaukat gogoak gauza gehiago ikasteko, eta nola ba, nahi hau pixkatere zabaltzeko aukera gehiago izateko lan aldetikan, ez? Baina etorkizunen, ba, esan dizkizuan proiektu hauekin, goen kalekin apur batez ere jarraituko dugu, ez etortzen diren gauza berri etara zabalduta, eta bueno, beti ere, ba, asira hortan hitz egin dugun begi hoiek zabaltzen eta zabaltzen da zabaltzen emakumeen aizenaren aldetik, ez? eta badago adibidez paper bat edo rol bat e, sekula egingo etzen nukena, baina ez itxia izateagatik, eh? baizik eta ez dakit, ba, badira gauza batzuk esaten direna, ba, mirari ez tekno dantzatzen jarri etxe egun bezala. Ba, <laughs> ba baina mirari jarrikoa tekno dantzatzen, oi hartzen <laughs> jaietan, bai, fijo, bai ez. <laughs> Igual esango zen nukena, aia ma, nik ez nuke egingo. Ez, ez. Igual, noiz batxera esan baldin badet, ez ez, izan da ja, hortik pasa izan azelako hoi behin pasa E, bueno, baita ere etzalako momentua ez, baina esan ziaten, mira, ningo zenuke personaje hau, eta antza gehiagizakan behin inun personaje batea, eta berriz hoi ez zetako berriz ez, eta ez, ez dakat olako, limiterik, egi esan. Ez diozu ez zerri beldurrik orduan. Ez, zentzu, bai, oza, gauza asko idio dendura baina zentzu hortan, personaje bat aurreatatzeko alde hortatikan, ez. Mhm. Saiatu behintza, saiatuko gineateke. Sintonia honek bai, adierazten digu ba, elkarrizketan bukaerara iristen aigeala oh. eta galdetegi morea izenburuko tartetxe bat dugu aurreko gonbidatueke erantzun dutena. Orduan, e, prest daude, hitz batian edo alik eta motxen labur erantzuteko dia galderak miren. Bai, prest. Hasiko naiz? Bai, eta. gontzera, miren. Oso. Zein koloretako amapolak gustatzen zaizkizu? Gorriak. Ze originala, eh? Bota. <laughs> Zoretzako zer da berdintasuna? Tranquilidadia. Tranquilidadia eta hola barren barrenetik atatzen parre algarau. Hola, tranquil, tranquil, barre algara bat bota alizatia. Hoxe. Ispilu aurrian jartzen zean ze ikusten duzu? Ba, gauza asko asko, ta asko, ta asko, ta asko, ta asko, ta asko. Eta honditzen zi izan nahi duzu? Honditzen <laughs> izan nahi dut... Jesus! <laughs> Jesus izan nahi du honditzen. Gara gardu batzuk atatzen jugu. <laughs> Jesus izan nahi du honditzen ez, favorez. Jesus ez. Nahet izan, nahet tranquileon. Honditzen tranquileon. Nazenakin tranquila zorion txueon. Bete, beteta e, erreferentziaik izan zu bizitzan, zein izan da zure bizitzako erreferentia? Erreferentzia asko izan jute egia esan. A ber, eske, hau izatea. Erreferentzian kontrakuan, ze eh, pixkat, e, baina ber, erreferentiak. Zein izango nizuk Bueno, igual erreferentzian kontrakua ez, idoloen kontrakua gehiago, baina bitu. Ja, amar mila izekin eman abilanian, a ber. E, referente bat, eske tarteka, dependeta noiz ez, Bueno, asko ere txarra ez da. Euske asko, Ola ez da katalako figura, bueno, bitu bai, nire amona Elena. Nire amona Elena, laro gaita mezortzi urtekin hiltzala aurreko urtian, eta emakume horrek zakan bizipoza gutxi ikusi, ikusi zain jo, bai, nire amona Elena. Ba, martxoaren sortzia, zaroaren hogeita bosta, ekainaren hogeita sortzia, zer dira, zure uste zenbaki utxak, egun eh, klabeak, zeta, zeta, zeta. Bueno, ba, bapatean urte guztian zehar dagoen, ez dakit nola esan, ba, lan bat edo soinu bat edo sentimendu bat edo gauza konstante horrek bapatean frekuentzia altuago bat hartzen dula egun horietan, ez? Orduan, bueno, ba, ba oso oso garrantzitsuak, garrantzitsuak diren gauza horiek azpimarratzeko aukera bat. Lan eguna bukatzen dezunean, etxeko giltzak eskutan hartu, atia zabaldu, zer pentsatzen zu? zerbeza bat hartukoet. Eta hemenik ateratzen zarenean zertan hasiko zara pentsatzen. Ba, Bitxuen txerdan jumenaz, irunea, ze nelagun batek motu hau ze donostin motuak inibilen egoza puntan bizinaz, eta jumenaz motu hartzea, talerra ematea, segurua itxe eta beren jenal guztia dakatu hain momentu hauetan. Eguzki azpilan. Mirari? Ah, ni naiz. <laughs> <laughs> ez, baina nik indioteta, ez? Ez ez ah, vale. diot, eta sandu horrein <laughs> <laughs> <laughs> berenjena alguztian ah, sartar. berenjena. E, eh, zerotik e, amarrea, zenbateko puntuazio emango zeniok elkarrizketa honi? Amar, baina ez da pelota ikiarren benetan, eh? Dene berdin ez da. Benetan ez da pelota ikiarren, zaila. Eta manu, ja. bueno, orduan ja, vamos. Eta, bueno, badugu ohitura amapola morean, eh, hemen bi aste barruko gonbidatuari galdera bat, botatzeko, norden, eh, jakin gabe, bota galdera bat, miren. Mm. Jo, azkarrein berdetago ez? Ah! A ber, esan dizut tempo geldiko, geldikuan nazela, eh? A ber, galdera bat. Zea amets dakazu betetzeke zure bizitzan? Hor gordeta dakazuna, kajoian barru, barru, barruan. Ba, hoxe galdetuko jogu, e, goiatz labandi bar, idazliai hemendikan ama bostegunea, eta ia, zer antzuten digun? Ba, bokatu da. Bai. Ba, miren gaztaina gami esker, gurean e, eh, izateatik eta sorte hon, lan eskuartean izan da. Bueno, berdin eskak zoie bai, eh? Animo. Eskerrik asko, tongi zan. Aio.